ikaze nirwanya umurano makuru y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kane imyandagaro umwaka wa bibiri na mirongo na rimwe ingingo nkuru nkuru ziyagize igihe umukuru w'igihugu yinjira mu mabanga kuwa wa cumi n'umunani ruhesha umwaka uheze yari yemeje kwegera abo bahiganywe kugira imwe mu migambi yabo ayikorere ko umwe mu bo bahiganywe uwigenga francis rohero abona ko hari imwe mu migambi yiwe yari afise iri mu ngiro murabyumva murano makuru turaza kubabwira kandi ibijyanye n'abakenyezi mu ntara ya Ruyigi bakora umwuga wo gusekura isombe ibyo rero ngo bikaba bibabeshejeho bo n'imiryango yabo turanababwira ibijyanye n'inama y'abakuru b'amabanki y'ibihugu hamwe n'abashikiranganje bajejwe ubutunzi muri afurika iriko irabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bucana yandi yo ku ijanye n'imvugo iremesha tuza kugaruka ku kurwanya imvugo zibibugwanko mu munsi tukavuga rero uburenganzira bwo gushikiriza ivyimviro bugarukira aho bugarukira muravyumva murano makuru gushyika ku rugero rw'ibihugu byerekeza ku iterambere rirama kandi ridakumira ubutagisubira inyuma duhiriwe duhishije mu mahoro n'umutekano ntangere bene umurango babona twaraye twinaguye muri demokarasi iyo naka aba ariyo mushinge y'iryo terambere twifuza uburundi n'abarundi kandi tudakekeranya ko tuzobishyikira vuba ubumwe n'urunani mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu niyo nkoni tuzokwishimikiza n'impamba yacu muri urwo rugendo zina murundi wese asabwe gutanga intererano yiwe nagira amenyeshe ko abo twahiganwa hariho ibyiyumviro byabo byiza nafashe nka nkama ejo nkazobahamagara ngo bampanure ingene tuzobishyira mu ngiro barangamburukira kuko nabo barakeneye ko Burundi bujya mu bihugu bikize ntimukekeranye turi kumwe twese birashoboka umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye rero akaba yari yabishikirije umunsi yarahirira ayo mabanga hari ku cumi n'umunani ruheshe mwaka bibiri na mirongo ibiri francis rohera umwe mu bahiganywe na perezida Evariste ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri umwaka uheze arashimishwa n'uko imwe mu migambi yiwe umukuru w'igihugu ariko arayishyira mu ngira mu kiganiro yahaye radio yahaye radiyo televiziyo isanganiro uwo yitoje nk'uwigenga ashikiriza ko umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo guhitamwo imigambi aha ayikeneye tumukurikire ari kuri mikoro ya Jerome Hakizimana jewe naritoje iyo ntatsinze ndarindira ikindi gihe abatowe nibaplike porogaramu yabo uko bayumva hama dushobore kugira icyo tuyivuga ko. igihe twese tuja kuba igicumbe hamwe ntitumenye ibyakozwe n'ibitakozwe na naka ntitumenye ibyononekaye n'ibitononekaye twese umengo tugira ngo ko ndimwo ngo ni byiza si byo na gato nihaze uwo muco ko dutangura gutahura yuko umuntu yitoza atari uko ariko arondera akazi ntaguma aho yari hanyuma ibyo yavuze nimba ari byiza babifate nk'ibyiza bashoboye kubikurikiza babikurikize mu migambi mwari mufise hoba hari iyo mubona umukuru w'igihugu yoba aza yaratanguye gushyira mu ngiro ego cyane cyambere nshima kubona leta muri budget yaratanguye kugira utuntu kwita nk'amadetayi kerekana ati ibi byakozwe gutya ibi bizokorwa gutya icyo nshobora kuvuga ko kitoba kimeze neza nuko bariko baraduza budget budget y'igihugu yariyongereye cyane ama empo mu bijyanye n'ibiraba abanyagihugu byariyongereye cyane biraduga nk'inshuro cumi ku ijana mbega abanyagihugu batari bashoboye kuriha budget y'umwaka wo hirya baca bashobora kuriha baryamye ata kintu bari ko barakora kigaragara nk'intererano ku bwanya aho muvuga ko bitagenze neza mubona byokorwa gute ubwa mbere iyo utarashobora kwemvesisa mu bintu bijyanye n'umwimbo iyo utarashobora kwemvesisa n'ibintu mu bintu bijyanye n'uko abantu Francis eh, Ruhero akaba ari uwigenga yari yitoje eh, mu matora y'umukuru w'igihugu ku wa mirongo ibiri eh, rusa mu mwaka uheze mudutunge kuri iryo jwi ritashoboye guhera inama igira mirongo itanu n'umunani yahuje abashikiranganje bajeje ubutunzi n'abakuru b'amabanki y'ibihugu ngo nakajyo ko kuvugana ibijyanye no kuzamura ubutunzi mu bihugu bya Afrika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje icesi ibikorwa by'iyo nama akaba yavuze ko Burundi bwamaze gufata ingingo zijanye no kurwanya ubukene mu ntumbero yo kuduza ubutunzi aho ingingo nyinshi zafashwe harimo kurwanya abanyuruza ubutunzi bw'igihugu iyo nama iri kiba ku civugo kivuga ngo gukoresha ubuhinga bwa none mu gushigikirana no gukomeza ubutunzi umukuru w'igihugu akaba yavuze ko ico civuga gihuriranye n'ibihamakungu agezemwo eh, bijyanye n'iterambere ry'ubwo buhinga iyo nama ikaba ibaye iya mbere ibereye mu burundi ihuza abavuye mu bihugu mirongo itanu na bine bya afurika makuru ajanye n’ubutungana abantu abantu indwi bari bafungiwe mu ibohero rikuru ryo mu Rumonge benshi bita ku murembwe bakurikiranwa na parike ya Rumonge kucaha cyo co gufasha gutoroka munyakenya yarafungiwe muri iryo bohero yagiriza urudanza rw'ibiyarura barungururijwe gufungwa mu ibohero rikuru ryo mu rutana kuri uyu wa kabiri igituma ca mbere nuko hafi bose barabakozi b'iryo bohero pake ikikeka ko bohaba batuma amakanda amaze kuboneka muri iyo dosiye amaze kuboneka muri iyo dosiye z'imangana imvugira kabiri niyerekeye umutekano wabo kuko nk'uwari cegera c'umuyobozi w'iryo bohero yoshobora guhungabaniza umutekano nabo yahora arongoye ubu bari bafungiwe hamwe nk'uko urongoye parike ya rumunga bivuga mu ntango hari hafashwe batanu harimo umunyakenya umwe yari yaje mu rumonge nk'umugwaza wa joseph nyamute imbere y'uko atoroka ah, mu nyuma hongera ko bandi babiri barimo umufungwa yarajejwe umutekano wo mu bandi umutekano w'abandi banyororo inyuma y'akaruhuko tubashikiriza amakuru ajyanye n'inyubako isanganiro inama isumba ibarabara rikuru nomero cumi n'umunani kibumbu nyakararo rica mu ntara ya mwaro ryarateje imbere iyo ntara kuva aho risigiwe kaburimbo umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'iyo ntara nawe abyemeza avuga ko haciye hubakwa amahoteli menshi hamwe n'amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu yaciye agwira atanazi ciza akamenyesha ko bari kubahimiriza abanyagihugu b'iyo ntara kurema ibitego bashobora eh, kudandariza muri iryo barabara tumukurikire akaba ari kuri mikoro yaridiye agahimbaje twebwe twarabibonye ibara kuza turabona yuko abantu haciye hahinduka abantu bose bagize imigambi inyubako zishe zigwira ingenzi zigwiriye twe twavuga yuko ni ikintu gikomeye rwose twaronse na cyane cyane nk'intara ya mwaro ubu hoho rigomba rishike muri kapitali politiki gitega ni ukuvuga twebwe tuzosanga turi mu bisagara byose turi mu gisagara cya politiki n'igisagara cy'ubutunzi ni ukuvuga twizera ko hari ibintu binini bizoguma byiyongera cyane cyane mu byerekeye ubudandaji by'ingenzi by'amahoteli n'ibiki ibarura itaraza naho twashikiye bujumbura baca bavuga tujya mu ntavu y'imwaro ni ukuvugana akarusho gakomeye rwose ugereranije n'igihe icyo gihe kuko icyo gihe wateza kugenda witwaje impuzu zindi uza kwambara ushyitse twebwe rero turakenguruka rwose tukengurukira n'abaduhaye iri barabara ubu ahantu duhagaze ni ahantu benshi bazotegezwa guca bari mu zindi ntara ni ukuvuga uteza kujya mu buraruko uca mu buseruko ibarura izuba riri nyine ni ukuvuga yuko rero twebwe tuba tworohewe mu migenderanire n'izindi ntara novuga ko akarusho gakomeye gusa twaronse gusekura isombe ku mafaranga kugira bashobore gutunga umuryango ntibyoroshe na gato abakenyezi babikora mu isoko ryo mu gisagara cya ruyigi bamenyesha ko batahana amafaranga y'intica ntikiza ariko bagakurayo bagakurayo umuruho mwinshi naho biri uko bamenyesha ko atakundi bari bugire ngo kuko badafise aho barima ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo mu ruyigi duhamagara jean claude shimirimana Kadende Janine w'imyaka mirongo itanu n'itatu hamwe na bavuga neza monika w'imyaka mirongo ine n'umunani twasanze bariko basekura isombe mu isoko ryo mu gisagara ca Ruyigi bigana icyatumye afata ingingo yo guca amafaranga muri icyo gikorwa ndi nyamwigenda ko nta kinsumira mfise utwana tubiri nabonye uburyo mfise butankuye neza nca ndaza ha mu isoko ndazana isekuro ndasekura jewe nabibonye igitega ngiye kuburana kuri kuruda pe maze gutaha muhira inzara igomba kunyica ndaru ubusa kabiri n'abana baraheba ishure hama duca duhura n'umugenzi ambwira ati urazana agasekuro wemere ko bakwita kuri umusazi uze usekure ndandaza abo bakenyezi batonda gusekura isombe kabiri mu iyinga bavuga ko bakuramwo udufaranga tw'intica ntikize je ndashobora gutahana ibihumbi bibiri canke bitatu nk'ubuho nta niko tuzironka turasamasama tukabura baguma bagura bitahanira gusekura muhira abana bibere mu ikonji barazisekurira bamwe bamwe mu na naho dusekurira amahera amajana atatu cyangwa abiri ah, amahera yabonetse tukaharonka nk'ibihumbi bibiri bitatu cyangwa bine ugashobora gusoma akagari utuboga utuvuta akunyu nubwo atagahembo kabashimisha bakuramwo abo bakenyezi bamenyesha ko bemera kuruha hako kwiba jewe mvuye kuri iyi sekuro bukeye simbyuka mbyuka nko mu masaha atanu nguma ndara ndigaragura nyabyayo binyagata mu maboko reka kuja kwiba nkemeranye no kuruhira kuri iyi sekuro kubera ubukene nyene aka kazi kweri n'umuruho cyane turaruha gose turashobora kurara nyene turiyabira mugabo urumva aho uko twoza kwiba tumatuzaniza ingufu zacu tukaba arizo dukoresha kadende janine na bavuga neza monica bavuga ko ingo zagoye bagasubira iwabo baba ku mutumba rutimbura muri komine n'intara ya ruyigi bamenyesha ko amagara akibakundiye babwirizwa kubandanya gusekura igihe cyose bazuba batararonka aho borima ngo bakuremwo ibibeshaho imiryango yabo jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro urakoze jean claude shimira imana saha mu ruyigi gusa ukuja hamwe mu makoperative ku bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto byarazaniye karusho kanini abo bakenyezi bamwe muri abo bakenyezi biyungunganya mu kudandaza ibyamwa hano mu gisagara cya bujumbura bavuga ko imitahe mito batanguje yiyongereye bagahamagarira abandi bakenyezi batarijukira gukorera mu makoperative kubyitabira mu ntumbero yo kugwiza umwimbu jean marie mayonga abakenyezi bagiye hamwe mu gukorera mu makoperative ibikorwa bijanye n'urudandaza badandaza ibintu bitandukanye aha nibigizwe n'ibifungurwa bamwe muri abo bakenyezi twasanze aho bakorera imbere y'inyubakwa ya Bicor bakavuga ko ugukorera hamwe mu makoperative byatumye batera imbere bakavuga ko ugukorera hamwe n'abandi bakenyezi bituma bafashanya aho bamwe batanguje agatahe kari hasi ariko uno munsi imitahe yamaze kwiyongera biradufasha gukorera hamwe n'abandi biratuma umuntu yiyungunganya umuntu akiyungunganya kubera ingufu ziwe ziba ziri kumwe n'iz'abandi rero biradufasha cyane nk'abakenyezi hari igihe wewe uba ufise agatahe gatoya mugabo ugiye kumwe n'abandi bakakuzamura bigatuma kagatahe kawe gatoya gashobora kugira ingufu maze kujya hamwe n'abandi bakenyezi bo mu rudandaza natanguje umutahe w'ibihumbi icumi baranyongerereza umutahe ubundi amaze kugera ku nyungu y'ibihumbi mirongo itanu turi hamwe turafashanya turagurana na turafashanya turazamurana ubu abana banje ntibashobora kurara inzara abandi bakenyezi bagiye hamwe bagakorera mu bijanye n'amakoperative mu byo kudandaza twabasanze impande y'inyubakwa bita kwa ntazimba kwibarabara Avenue de la Grèce abakenyezi bagahamagarira bagenzi babo batarijukira gukorera hamwe mu makoperative kwifadikanya nabo kugira ngo nabo bashobore kwibeshaho ikintu rero nobwira nkahanura abantu batadandaza nabo no bahana ko bogira inguvu bakaza hamwe natwe bakaraba ukungene bufasha umuryango icyo nabasaba ubwo nyaragasaba akinjira kuko koperative irunguka cyane uri kumwe n'abandi ntacyo ubura urwaye barakuraba ukenye baragukenura abo bakenyezi bagasaba ko bubafata umugongo kugira ngo bagwe batera imbere mu rudandazo rwabo vugundemeshe muri bucana yandi yo imvugo zibibugwa nko y'uno munsi tuza kuvugaho uburenganzira bwo gushikiriza ivyimviro bugarukirana ryari ushikiriza amajambo nkaya ashobora gukurikiranwa n'ubucamanza umushingamanza Jacques Bitababaje abona ko haragahaze mu mategeko y'igihugu ariko ko umucamanza ashobora no kuraba amategeko mpuzamakungu igihugu kiba caremeje tumukurikire akabaza kuba n'umutumire wano makuru hariyo vide juridique hariho vide juridique kubera nta biriho nta biriho ni ukuvuga yuko mugabo umuntu abirondeye akabyicarira duca dusubiye muri ya ngingo ya cumi n'icyenda hmm? naho benshi badakunda kuyikoresha iyo ngingo ya cumi n'icyenda irahambaye cyane ni ukuvuga yuko uraba amategeko uburundi bwashyize ku umukono y'uko atana hamwe babiraba bati iri tegeko rirabuza abantu kugira ibyo byiyumviro naho wowe ari ku buhinga bwa ngurukanabumenyi hanyuma abantu bagaheza naho wowe amategeko ngaho abantu bashobora gukoresha bagakorera hamwe uwo muntu agahanwa mugabo murumva ko ntibyoroshe kandi nabo babigira barabigira babizi yuko uburundi bitoroshe yuko babahana babashikiye abarundi bakwiye gusubira kwitaho umuco n'akaranga byo kugira ubuntu mu kibano n'aho ariho hose baherereye ashira ku mugaragaro gitabo aheruka kwandika kuri uyu wa gatatu patiri adrien ntabona avuga ko ibihe abarundi bagiye baracamwo byatumye birengagiza ku karanga bamwe mu baje kumushigikira bakabona ko icyo gitabo kije hageze na rya barundi bageza aho bata mu mwanya w'umutumire Maître Jacques Bitababaje araganira na mugenzi wacu Robin yo nkuru kubijanye naho uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro bugarukira Maître Jacques Bitababaje turabaramukije mwaramutse neza muri uh, eh, bucanandi yacu yo kugwanya imvugo zibiba urwanko no munsi turimo turavugana ku burenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mugabo ubwo burenganzira bwo gushikiriza ivyumviro n'amajambo burafise aho bugarukira mbega twavuga ko akarimbi ari akahe ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushyikiriza ibyumviro dutanguriye ku ibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya mirongo itatu na rimwe barabivuga neza yuko ubwo burenganzira uwo ari wese abufise n'ibwirizwa rishinga imigambwe nabo nyine baravuga bati yuko imigambwe itegerezwa kwihanganiranira hanyuma eh, n'igitabo kigenga amatora turi aho nyine tuvuga duti none iyo umuntu yarenze ako karimbi ibyaha bitegekanijwe n'amategeko y'igihugu n'ibihe turafise igitabo mpanabyaha ariko rero icyo gitabo mpanabyaha ntikitomora neza ingene babihana ni ingingo zitatu gusa guhera ku ngingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kane gushika ku ngingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na gatandatu kandi usanga n'ibihano ku bw'iwanjye bitajyanye n'iki uwo muntu aba yashatse gukora bamuhanisha ukwezi kumwe urashobora kuraba amategeko mpuzamakungu ibyo nabyo tubisanga mu ngingo ya cumi n'icyenda ubwirizwa nshingiro turakunze kubona ku mbuga ngurukanabumenyi abantu babirungitse twavuga yuko amategeko atatomoye na gato niyo bita vide juridike hariyo vide juridike hariyo vide juridike kubera nta biriho nta biriho ni ukuvuga yuko mugabo umuntu abirondeye duca dusubira muri ya ngingo ya cumi n'icyenda mbega iyo byaha nk'ibyo byabaye sentare cyangwa umucamanza ibi bifitiye ububasha mu gihugu n’izihe. biva ku byari byo nk'iyo bibaye mu gihe eh, c'amatora ugenda muri sentare zisanzwe ku bisanzwe usanga ari sentare nkuru y'igihugu y'aho cakorewe mm. ariko nko muri iri tegeko rigenga eh, imigambwe hariho ibyo bita les sanctions administratives ibyo urumva bifatwa n'ababakurira eh, nka ministre afise ububasha araba ibyo ntwari hagati ariko iyo bibaye ngombwa ashobora no kubafuta bigigwa muri supreme mu gihe cy'amatora hoho sentare zisasa ikibirira Maitre Jacques bitababaje reka tubashimire urakoze cyane nawe dushimire Obani nkuru n'umutumire wiwe umushingwamanza Jacques bitababaje hano rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye nshimire mwese mwaduteza abiri shimire Albert Nduwayo na Serafine Hakizimana wafashije mu buhinga bw'ivyuma Eline Ben ibigirana yabashikirije ndabifurije kugira umutaga mwiza